Tevore gesê het dit sou gebeur, het die vader steeds eiersinnig geblei en bly weier dat die Israëlieten kan gaan.